บุ๊กทูห้าสิบสามเอลลิอุชเอลลิอุชร้านค้ามาซาลาร์ดุกย k นลาร์เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา bir spor mağazası arıyoruz spor malzemeleri dükkanı arıyoruz เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อ bir kasap arıyoruz bir kasap arıyoruz เรากำลังมองหาร้านขายยา bir eczane arıyoruz bir eczane arıyoruz เราต้องการซื้อลูกฟุตบอล zira bir futbol topu satın almak istiyoruz zira bir futbol topu satın almak istiyoruz เราต้องการซื้อซาลามี่ zira salam satın almak istiyoruz zira salam satın almak istiyoruz เราต้องการซื้อยา zira ilaç satın almak istiyoruz zira ilaç satın almak istiyoruz เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล futbol topu satın almak için spor mağazası arıyoruz futbol topu satın almak için spor malzemeleri dükkanı arıyoruz เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามี่ Salam satın almak için kasap arıyoruz. Salam satın almak için kasap arıyoruz. เรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยา İlaç satın almak için eczane arıyoruz. İlaç satın alabilmek için eczane arıyoruz. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับ Bir kuyumcu arıyorum. Bir kuyumcu arıyorum. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ Bir fotoğrafçı arıyorum. Bir fotoğrafçı arıyorum. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวาน bir pastane arıyorum bir pastane arıyorum อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวน çünkü bir yüzük satın almayı düşünüyorum çünkü bir yüzük satın almayı düşünüyorum อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ çünkü bir film satın almayı düşünüyorum çünkü bir film satın almayı düşünüyorum อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้ก çünkü bir pasta almayı düşünüyorum çünkü bir pasta almayı düşünüyorum ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวน bir yüzük satın almak için kuyumcu arıyorum bir yüzük satın almak için mücevheratçı arıyorum ดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์ม bir film satın almak için fotoğrafçı arıyorum bir film satın almak için fotoğrafçı arıyorum ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก bir pasta satın almak için pastane arıyorum. Bir pasta satın almak için pastane arıyorum.